До крајот на богослужението ќе продолжиме со Евангелието според Јован 17-та глава. Застанавме кај 13-тиот стих. Не се секам дали го прочитавме 14-тиот. Но како и да е, Ке почнеме со 14-тиот. Само колку за подсетување, до 13-тиот стих. Видевме дека Христос се моли во својата посебна првосвещеничка молитва непосредно пред неговото апсење, не за светот, иако дошол да го спаси целиот свет, иако жртвата што требало да ја принесе за неколку часа од тој момент била за целиот свет, за спасение на целиот свет. Но тој во овие моменти посебно се моли не за сите своји следбеници, туку за своите ученици. Прво, прво за нив, Иеко се тоа луѓе кои што имале предимство, посебно предимство, посебна привилегија да ја знаат вистината за Христа, кој тој на вистина бил, дека бил Божиот син, не било кој верски водач, учител, рабин, не некој ангел небесен, туку дека бил Божиот син, лично. Христос се молил за нив. Зошто се молил? Затоа што и покрај тоа што апостолите ја знаеле оваа посебна новозаветна вистина за Христа. Оваа сегашна вистина за Христа. И покај тоа што ја знаеле оваа спасоносна вистина за Христа, бидеќи без, без да се прифати Христос како Божи син нема спасени. Сепак тие и понатаму биле разединети Христос се молел за нивното единство. Споменав исто така дека оваа тема, темата за христијанството единство и Христовите зборови во оваа молитва се често предмет на дискусија и се често во устата на оние кои што сакаат да го обединат целиот христијански свет. Неодамна, токму овие Христови зборови беа цитирани и од страна на папата, и од страна на англиканскиот бискуп Тони Палмер, кој што предводи од сите протестанти, поранешни протестанти, така, самиот се нарече, во обединувањето на сите протестанти со Римо-католичката црква. Меѓутоа, што досега заклучивме од Христовата молитва? значи, конкретно од 11 стих, за какво единство Христос се моли? Не е доволно да кажеме единство. Ајде да се обединиме. Прво треба да разбереме за какво единство Христос се моли, ако ние навистина сакаме такво единство, за какво што тој се моли, штом ги цитираме неговите зборови, се повикуваме на неговите зборови, за да имаме единство. Тој рече, за да бидат едно, како што сме и ние. Значи, Христос се моли неговите ученици да имаат такво единство, какво што е единството помеѓу кого? Помеѓу него самиот и неговиот отец. И ако се секавате, мената сабота постави прашање, а какво е единството помеѓу Христа и неговиот отец? Која е таа врска на единство помеѓу него и неговиот отец, кој беше одговорот? Тој е Светиот Дух. Значи, првата лекција за тоа какво единство сака и се моли Христос да имаат неговите следбеници, прво е единство, не е доволно да се каже духовно единство. Оти има разни духови. туку единство во светиот дух. Дали неговите ученици не доживеале такво единство? Дали Христовата молитва била исполнета? Овие ученици кои што се карале, кои што се надпреварувале, кој од нив е поголем, кој од нив треба да биде прв, кои што завидувале едни на други, дали тие доживеале такво единство за кое што нивниот учител молел онаа ноќ? Да, кога го доживеале тоа единство? Кога го примиле Светиот Дух, оној Дух кој што ја прави врската помеѓу Христа и Неговиот Отец. Бидеќи Исус и Неговиот Отец имаат ист Дух. Не се тоа два различни карактера, кои што секој за себе си има свој посебен Дух. Светиот Дух. И само Светиот Дух, и затоа таа мисла, многу дарови, а еден што? Еден дух во црквата. Како што има многу органи, а едно тело. Таа мисла, мислата за едниот дух, кој што треба да го имаат сите, односно многуте, во Божијата црква, едниот дух се провлекува на многу места во, во новозаветните посланија. Например, да се сетиме на Галатијаните 4.6. А бидејќи вие сте синови, Бог го испрати духот на својот син во срцата ваши, кој вика Ава Оче. Да се сетиме на 2 Коринтијаните Господ е тој дух и каде што е духот Господов, таму има слобода. Зашто се моли апостол Павле да имаат христијаните, верниците на кои што им пишува, да, на што да внимаваат, да не го растурат, вели единството на духот и врските на мирот. Значи, единството за кое што Христос се моли, неговите ученици да го имаат, е единство во Светиот Дух. Не во било кој дух, туку единство во Светиот Дух. Е сега, ако некој, например, како англиканскиот бискуп, се моли за единство на сите христијани, На тој начин, што сите ќе станат католици, тој дори се прогласи себе си, ги прогласи сите пентакосталци за католици. Сите ние сме католици, рече. Дали е тоа единство? Екуменското единство. Дали е единство, екуменско во смисло на современата, значи, политичка пропаганда, што се нарекува екуменизам и еку, самиот збор екуменизам <laughs> изворно е нешто добро. Дали ова единство на денешното екуменско движење е она единство за кое што се моли Христос? Иако сите тие се повикуваат на Христовите зборови за единство помеѓу неговите ученици. Не, зошто не? Затоа што единство во името на папата Значи, папата да биде врската што ќе не обедини сите, не е единството за кое што Христос се моли. Христос се моли за единство во Светиот Дух. Кој е Христовиот заменик? Папата вели јасум. Христос вели тоа е Светиот Дух. Значи, Христовата молитва за единство и целите на денешното екуменско движење се две сосема различни работи различни како ден и ноќ. Кога представник на Обединетите нации на заседанието на Генералната конференција во Торонто 2000 година, отворено пред сите делегати на Адвентичката црква од целиот свет, кажа дека ние, Обединетите нации, имаме планови и се залагаме да ги обединиме сите народи и сите религии, рече. Не сите христијани, сите религии да ги обединиме, Тогаш, тогашниот председател на Генералната конференција, Јан Полсон, на овој преснет на Обединетите нации му порача да пренесе поздрави до Обединетите нации, до Кофи Анан, и исто така му рече пред сите, ние, адвентистите, ќе се молиме за успех на вашите планови. Еве што во името на сите адвентисти порача нивниот председател 2000 година. Дали е тоа единството за кое што Христос се моли во Јован 17 глава? Единството во гјаволските духови на обидејатите нации, на зверот, змевот и лажниот пророк, на трите нечисти духа како жаби, Дали е тоа единството за кое што се моли Христос во Јован 17 глава? Не. Бидеќи Христос се моли за единство во сосем поинаков, сосем различен дух од нивниот, од духот на обединетите нации. Или како што ги викаше пастор Морис Бери, <laughs> убаво ги викаше обединетите пагански нации. Христос се моли за единство во Светиот Дух. Е сега, во вториот дел од Јован 17 глава, односно, во вториот дел од оваа молитва, иеко тој самата молитва не ја делел на делови, туку ние велиме втор дел, бидеќи оваа вечер продолжуваме со неа. Ке видиме нешто друго што Христос споменува, а што представува драстична разлика помеѓу единството за кое што тој се моли и единството на денешното екуменско движење. 40 стих вели, јас им го предадов Твоето Слово, и светот ги замрази, зашто тие не се од светот, како и јас, што не сум од него. Очигледно, според Христовите зборови, ако вие го поседувате Господовото Слово, Што ќе прави светот со вас? Ке ве сака или ке ве мрази? Ако вие го имате Христовото Слово и го проповедате Христовото Слово, што ќе прави светот со вас? Како ќе реагира светот со вас? Ке ве сака или ке ве мрази? Светот ке ве мрази. Зошто? Зато што ниту еден слуга не е поголем од својот господар. Исус рече, ако мене ме замразија, тогаш сите оние што го имаат неговото слово, и тие ќе бидат мразени од светот. Се поставува прашање. Дали Генерал конференција во Торонто 2000 година, која што беше под наводници благословена и со представник на светот, значи, на Обединетите нации, го имаше Христовото слово или не? Што мислите, дали денешна Адвентичка црква го има Христовото Слово или не? Повеќе од три години, три и пол години помина откако ние не побаравме, туку замоливме македонската мисија, која што сакаше на незина иницијатива да направи единство со нас, само побаравме, барем за почеток, да ги рехабилитираат сите наши покојни верници. До ден денес тоа се нема случено. Зошто тоа толку тешко да се направи? дека колко е тешко да се постигне единство, ако единството што го сакаме е било што друго, само не она единство за кое што Христос се моли. Зашто понатаму се моли Христос? Застанавме кај 15-тиот стих. Не се молам да ги земеш од светот. Значи, Христови слепеници се некои кои што не се од светот. Не се световни. Зато што тие се препородени од едно семе кое што не трули, кое што не се распаѓа од Христовото Слово од светиот дух, родени од духот, вели, не од похот машка. Какви се тие што се родени од похот машка, односно сите ние по природа? Бесни, што значи демонски. Секој со своите страсти. Но родени од духот, светот не може да ги препознае таквите како своји, бидеќи светот е инспириран од, од кој дух? од гјаволските духови, од овие три нечисти дух како жаби. Исус вели, значи, не само молам да ги земеш од светот, туку да ги запазиш од злото. Христовите следбеници ќе живеат во овој свет на кој што не му припагаат. Тоа е навистина тешко. Во смисол, тоа навистина подразбира жртви подразбира откажување. Само затоа што светот нема да не прифаке повеќе. Друштвото нема да не прифаке повеќе. Роднините нема да не прифакеат повеќе. Може би и родителите, брачните другари, децата нема да не прифакеат повеќе. Секој со својот крст. Но, на вистина да се прифати Христос и да се носи неговото слово, значи, значи конфликт со светот, конфронтација или големата борба, контроверза со светот. 16 стих ја повторува истата мисла. Тие не се од светот, како и јас што не сум од него. <laughs> Интересно. Но Исус по природа не е од овој свет. И сега доаѓаме до ударниот стих, кој што представува втората драстична разлика помеѓу единството за кое што Христос се моли и единството на екуменското движење, на кое што и Генералната конференција на 27 ден очигледно припаѓа, според сите досегашни јавни настани, посвети ги со својата вистина, вели Исус, Твоето Слово е вистина. Во екуменското движење, кога се цитираат Христовите зборови за единство, не се цитира овој стих. Тоа беше случај и деновиве во пораките, љубовните пораки што се ги разменија папата и англиканскиот бискуп од името на сите пентакосталци и протестанти во светот. Јас дори го овој папа сегашнев го почнав да го нарекувам папата Джузепе затоа што тој самиот себе си се прогласил за Јосиф, зборуваше на италијански во тоа видео. Он себе си се прогласил за Јосиф, кај кого доаѓаат бракета, протестантите, да му се поклонат. <laughs> а после, како е тоа се хепи енд, значи Јосиф и неговите бракја, како на крај се обединуваат. Тоа е многу интересно видео, <laughs> би сакал да го видите сите, некој да го прожектираме. <laughs> Оние што не го немате видено приватно, мислам. <clears throat> Меѓутоа, таму не беа цитирани овие зборови. Напротив, јасно беше кажано да ги трнеме на страна доктрините по кои што се разликуваме. Не може да постои единство за кое што Христос се моли, ако се тргне на страна вистината. Бидеќи Исус вели, во истата молитва во која што се моли за вистина, посвети ги со, за, за единство, се извинувам, посвети ги со својата вистина, значи со Божијата вистина. Твоето слово е вистина. Тоа што Христовите ученици ги разликува од светот, словото негово е вистината. Светот не ја сака вистината. Сака се друго, само не вистината. Како ти мене што ме прати во светот, и јас ги прати во светот. И за нив јас се посветувам, та и тие да бидат осветени преку вистината. На кој начин можете да бидете посветени? Само преку вистината. Значи, не постои ни она единство за кое што еден адвентист и мнозина, веројатно, размислуваат како него, своевремено побара од нас, ајде заборавиме се што било, како било, од сега натаму да бидеме обединети. Не може да заборавиме. Секој што направил грев, значи јас ако сум тој, треба да го призна. Единството ќе биде единство ако се темели на вистината не може да се темели на лагата. И сега дојгаме до 20 стих, каде што Христос за прв пат фокусот на својата молитва ја поместува од неговите непосредни ученици, апостолите, на некои други. Кои се тие други? Се секам 96 година читав во списанието Министри една многу убава проповед, не знам дали да ја наречам така, бидеќи тоа беше напишено, <laughs> од Марк Финли, пастор Марк Финли. И беше насловена «Нокта кога Господ се молеше за тебе». Значи, во 20 стих доаѓаме до моментот кога Господ се моли за вас. И ова може да го сватите многу лично. Значи, оваа ног во Гециманија, Христос се молил за тебе. Каде го гледаме тоа? Во 20 стих. Но не се молам само за нив, туку и за оние, значи не се молам само за апостоливе, туку и за оние, што преку нивните зборови ќе поверуваат во мене. За да бидат сите едно, повторно, како едно, како што си ти, оче, во мене и јас во тебе. Како е тоа? Преку Светиот Дух. Па така и тие да бидат во нас едно, и да поверува светот дека ти си ме пратил. Рековме еднаш апостолите и првите христијани го доживеале тоа единство. Прашањето е дали ние ќе го доживееме, штом Христос се молил тука за нас. И славата што си ми ја дал, ними ми ја дадов, за да, да бидат едно како што сме ние. Која е таа слава за која што Христос се молел на почетокот на молитвата? И сега прославиме Ти, Оче, во Тебе, самиот со славата што ја има во Тебе уште пред светот да настане. Еднаш кажавме што беше тоа. Која е таа слава сега што Христос им ја дал? на учениците. Што им дал Христос на учениците? Јас сум во нив и тие се во мене. Еве што им дал. Светиот Дух. За да бидат во се едно и да дознае сето дека ти си ме испратил и нив си ги возлюбил, како што мене ме возлюбија. последните зборови. Оче, сакам и оние што си ми ги дал да бидат со мене, каде што сум јас, за да ја гледат мојата слава што си ми ја дал. Зашто ме возлиби уште пред да се создаде светот. Оче праведен, светот не те позна, јас те познав, и овие познаа дека ти си ме испратил. И им го објавив името Твое, и ќе го известувам Та љубовта со која ме возлюби ти да биде во нив и јас во нив. Во овие завршни зборови од Христовата молитва забележавме уште еден контраст помеѓу светот и Христовите следбеници. Значи, до сега светот е тој што ги замразил Христовите следбеници, бидеќи него го замразил. Бидеќи Христовите следбеници не се од светот, како што Исус не е од светот. А сега, кој е контрастот споменат во 25 стих? Пошто се разликуваат Христовите следбеници, оние што имаат неговата слава, Светиот Дух, со светот. По тоа што светот не го познал Бога. Дали светот го познава Бога, што мислите? Дали изгледа дека го познава? <laughs> Се разбира не. Дали ние сме го запознале Бога? Што беше вечниот живот, се сеќавате? Уште еднаш ќе ве подсетам дека за третиот стих од оваа глава ќе имам најдолгата серија проповеди во мојот живот. А животот вечен е тоа да те познаат тебе, единствениот вистински Бог и испратениот од тебе Исус Христос. Замислите, вечниот живот не е ништо друго, туку некого да запознаете, да го познаете. Некој кој што светот не го познава. Светот со света своја мудрост, него не го познава. Тоа е вечен живот. Вечен живот е да се сретнете и да запознаете една личност. Кого што светот не го познава. Не треба многу филозофирање, не треба за ова факултети, не треба пари, Што треба за да го запознаете? Не треба да патувате некаде, во Ерусалим, на Тибет, во Калифорнија. Бидеќи тој, преку својот дух, е што? Се присутен секаде и секому е на располагање. Папата е на едно место. Сега не, не знаеме ни дали е во Рим, или некаде во Аргентина, или некој подрум. Тешко нас, ако требаше папата да ни биде Христов заменик. Или било кој друг човек, ограничен, со присуство само на едно место. После оваа молитва почнува да се случува акција за која што зборува 18-та глава. Но, ние тука ќе прекинеме, се разбира. Ја завршивме оваа глава. Може би е време, ако даде Господ из живот и здравие следната самото, да се подсетиме и на сцените од филмот и во врска со изминатија глави, и во врска со, може би, престојната, со акционата, 18-та глава. Но верувам дека поуките што ги извлековме од Христовата првосвещеничка молитва ќе бидат длабоко врежени во нашите мисли. Ако ништо друго да запамтиме да го запамтиме централниот стих Јован 17 17 многу лесно главата и стихот имаат една иста бројка. Посвети ги со својата вистина. Твоето слово е вистина. Нека му е фала и слава вечно. Амин.